Pirmoji Samuelio knyga, aštuntas skyrius. Kai Samuelis paseno, paskyrė teisėjais Izraelyje savo sūnus. Jo pirmagimis sūnus buvo Joelis, o antrasis Abija. Jie buvo teisėjai Ber Šeboje tačiau jo sūnus nevaikščiojo jo keliais bet pasidavė godumui, imdavo kišius ir iškreipdavo teisingumą. Visi Izraelio vyresnieji susirinkę atėjo pas Samuelį į Ramą ir sakė jam, tu pasenai, o tavo sūnus nevaikšto tavo keliais. Paskirk mums karalių, kuris mus teistų, kaip yra visose tautose. Samueliui tokia kalba nepatiko nes jie sakė, duok mums karalių, kuris mus teistų. Ir Samuelis meldėsi viešpačiui. Ir viešpats tarė Samueliui, klausyk tautos balso ir visko, ką jie tau sako. Juk ne tave jie atmetė, bet mane, kad jiems nekaraliaučiau. Taip jie elgėsi nuo tos dienos, kai juos išvedžiau iš Egipto iki šios dienos. Jie palikdavo mane ir tarnaudavo kitiems devams. Dabar jie ir tau daro tą patį. Klausyk jų balso, tačiau iš anksto rimtai juos įspėk ir jiems paskelbk teises karaliaus, kuris jiems karaliaus. Žmonėms, kurie prašė karaliaus, Samuelis pasakė visą, ką viešpats kalbėjo. Ir jis sakė, karalius, kuris jums karaliaus, paims jūsų sūnus ir paskirs prie savo kovos vežimų ir žirgų, ir jie turės bėgti jo vežimų priekyje. Jis paskirs juos tūkstantininkais ir penkisdešimtininkais. Jie ars jo laukus, pjaus javus ir gamins ginklus bei reikmenis karo vežimams. Jūsų dukteris gamins jam kvepalus ir bus virėjos bei kepėjos. Geriausius jūsų laukus, vynogynus ir alyvmedžių sodus jis atiduos savo tarnams. Be to, jis ims jūsų pasėlių ir vynogynų vaisių dešimtąją dalį ir atiduos savo valdininkams bei tarnams. Jūsų tarnus ir tarnaitės, geriausius jaunuolius ir jūsų asilus panaudos savo darbams. Jis paims jūsų avių dešimtąją dalį o jūs būsite jo tarnai. Tada jūs šauksite dėl karaliaus, kuri išsirinkote, bet viešpats jūsų neišklausys. Tačiau tauta atsisakė paklusti Samuelio balsui ir sakė, mes norime turėti karalių, kad būtume kaip visos kitos tautos, kad mūsų karalius mus teistų ir mums vadovautų kovose. Samuelis išklausė tautos žodžius ir perdavė juos viešpačiui. Ir viešpats tarė Samueliui, klausyk jų balso ir paskirk jiems karalių. Tada Samuelis tarė Izraelitams, grįžkite kiekvienas į savo miestą